golle simori nogas e jeetati nden min daɗi min nani duuni nde wiyete ko malta jeyaaɓe ɗon ɓe jaɓɓorimin kaaray siriyagal mawgal nde tawno wonno ko e tobdi kadi en jaangno ɓe kuɓɓi fooyre ɓe noddi min yo min ngar min ngito pol ɓofti jowri leɗɗi woni e weddade ɗum e foyre he nguleyki yaltini e majji boddi ndi seŋi e jungu makko nde jeyaɓe e nden duydi ɓe jii boddi ndi ina welti e jungo pool goni e wiyodirde e koye mumen ina laaɓi o gorko ko barɗo hoore ngati kiiti makko goppatama o wuuro hayso tawi o daɗi to gec to kono pool ficci mbaroydi ndi e foyre he te ɗum bonanani ɗum hay hunde ɓe cikkatno ko ma o ɓuut walla ma o yan ɗon e ɗon o maaya kono nden ɓe paadi ha ɓooyi teɓe jii hay muuseeki gooti o wondaani ɓe mbayli miijo ɓe goni e wiidi ko allah mawɗo ndeen duundi biiteeɗo publius ina joginoo sara ɗoon jeyi o jaɓɓi min kadi o jippaniri min kaaray siryaagal hakke balɗe tati hawri e baaba mum publius ina yani rafi cellal sabu ina wondunoo e ɓanndu wulndu e ɓoccitel pool yahito makka turii fawi juuɗi mum e makka sellini mo e dow ɗum ñawɓe duwndi woɗɗi ɓeene ngari kadi cellina ɓe teddanimin teddungal mawgal kadi ndemin jahata nde ɓe jumnimin kala ko emin pota sohlude e ɗangal amen caggal lebbi tati min joli e laana gummiko alaka sandiri mbaɗka mantoɗe allaji puneji ɗi dabbunoka ɗon e duwni nde min jeehi min jetti sirakis min mbaɗi ɗon balɗe tati min joli ɗon min takki daande geec o haa raggiyo jango e mum ndeen henndu worgo ndu wutti e nder balɗi ɗiɗi min jetti pisol e nder ndeen saari min tawi ɗoon banndiraaɓe ɓe ñaagii min yo min mbaddo e maɓɓi yontere ko noon min jottori rome tawi banndiraaɓe rome ɓe keɓii kabruuji amen te ngari haa jeere apiyus wondude e jippuli tati ngam jaɓɓaade min ndeen pool yi'iiɓi yetti allah kadi ƴetti cuusal nden min jettimo rom o rokka jippaadi bangi makko kanko e soldat pot rende mo balɗe tati caggal mum o noddi mawɓe yahuude en wonɓe romɓe nden ɓe ndenti o wiiɓe bandiraɓe ala ko banmi wona leñol ngol wona aadaji taaniraɓe men ɗi kono mi jaggama yerusalem battami e juuɗe roma en ɓe ɓenne ñaawi kam te jiɗi woppudemi gati ɓe tawani yam e hay dalilu goto poɗɗo fawde yam mayri kono yahude en ɓe calima mi woppite ko ɗum addanimi ñagade yo ñaworam ɓennina to césar ndenne dey ala ko jogui tanimi leñolam ngol ko ɗum waɗi ñaguimi yiide on beele moɗe yewtida e moon gati kaɓɓirami ngal ɗo callalal ko sababude mo israil en ɗamini o ɓe mbiyamo min keɓani ɓatake gummiɗo yude kalowo ko fati e ma kadi hay gooto e banndiraaɓe ɓe araani jaytane min walla habri min ko boni ko faati e ma kono amin njiɗi kaalanaa min hundoka e nofru miijo ma ngati amin nganndi goomu ngu ngonɗaa ngu ina salaa baŋ yo baŋ ɓe taƴani mo ñalngu ñande heen ɓe ngari e keewal ɓe kawri e makko ɗo jippunde makko ɗo gila subaka haa kiikiiɗo o ñalli seetanaade ɓe laamu allah ngu omo nokka e sarayi muusa he e defte annabaaɓe he ngam etaade faamnude ɓe kabaaru yeesu woni heen gonɗin ɓe sababude ko o haalatno ko kono ɓe e calii gonɗinde ɗo ɓe njaltata ɓe paamandiraani e koye maɓɓe ɗo alaa ko pool ɓeydi heen so wonaa ɗiiɗo konngudi ruhu cenniiɗo o haalii goonga nde haaldiri e taaniraaɓe mon annabi esaayi wii ɗumen yaatongol leñol mbiya ɗum ma on nan nantido ɗon taw on paamata ma on ndaar ndartido ɗon taw on jiyata ngati ngol leñol tutolini ɓe cukki noppi maɓɓe ɓe muɓɓi gite maɓɓe mbele woto gite maɓɓe njiide woto noppi maɓɓe nande woto hakkillaaji maɓɓe paamde woto ɓe tuubde am mi sellinaɓe nden noon ngannde nden fodore allah nelda ko ɓe ngona yahude en ɓe ɓeen maa keɗo nden pol haali ɗin konnguli yahuuda en ɓe jeehi ina dogde e koye mumen doole pol waɗi duuɓi ɗiɗi keɓɓuɗi e nder on galle mo lowno ko ɗono jaɓɓatono aratnoɓe ƴeewdemo fof omo yeeyna laamu allah ngu omo janganiri cuusal kabaru jomiraɗo yeeso almasihu o taw hay goto haɗatamo